Tractatus vigesimus septimus, item alius, de Natale Domini. Festivitatis hodierne, dilectissimi, verus venerator est, et pius cultor, qui necte incarnatione domini aliquid falsum necte deitate aliquid sentit indignum pares enim periculi malum est si illi aut nature nostre veritas aut paterne glorie negatur e qualitas. Cum ergo ad intelligendum sacramentum nativitatis Christi, qua matre virgine est ortus, accedimus abigatur procul, terenarum caligo rationum, et ab illuminate fidei oculis mundane sapientiae fumus abscedat divina est enim autoritas cui credimus divina est doctrina quam sequimur quoniam Sive leges testificationi, sive oracoles profetarum, sive angelice tube interiorem ad moveamus auditum, verum est quod beatus Ioannes Spiritus Sancto plenus intonuit, principio erat verbum et verbum erat apud deum et deus erat verbum hoc erat in principio apud deum omnia per ipsum factus sunt et sine ipsum factum est nihil et similiter verum est quod idem predicator adiecit et verbum caro factum est et habitavit in nobis et vidimus gloriam eius gloriam quasi unigeniti a patre in utraque ergo natura idem est dei filius nostra suscipiens et et propria non amittens in homine hominem renovans in se incommutabilis perseverans deitas enim quae illi cum patre communes est nullum detrimentum omnipotentiae subiet nec dei formam servi forma violavit quia summa et sempiterna essentia quae se ad humani generis inclinavit salutem nos quidem in suam gloriam transdulit sed quod erat esse non destitit unde cum uni genitus dei minorem se patre confitetur cui se dicet equalem veritatem in se forme utriusque demonstrat ut et humanam probet imparilitas e divinam declaret equalitas. Maestati igitur filii Dei, corporea nativitas nihil abstulit, nihil contulit, quia substantia incommutabilis nec minui potuit nec augere quod enim verbo caro factum est non hoc significat quod in carnem sit dei natura mutata sed quod a verbo in unitatem personae sit caro suscepta in cuius utique nomine homo totus accipitur cum quo in tua virgines viscera santo spiritu fecundata et numquam virginitate caritura. Tam separabiliter Dei filius est unitus, ut qui erat in temporaliter de essentia patris genitus, ipse sit temporaliter, de utero virginis natus. Aliter enim, ab eterne mortis vinculis non possemus absolvi, nisi in nostris fieret humilis, qui in suis permanebat omnipotens nascens itque Dominus Iesus Christus homo veros qui numquam esse destite Deus veros nove creature in se fecit exordium et in artis sui forma dedit humano generi spiritale principium ot ad carnales generationes abolenda contagia esset regenerandis origo sine semine criminis de quibus dicitur qui non ex sanguinibus neque ex voluntate viri neque ex voluntate carnis sed ex deo nati sunt quae hoc sacramentum mens comprehendere quae han gratiam valeat lingua narrare redit in innocentiam iniquitas et in novitatem vetustas in adoptionem veniunt alieni et in hereditatem ingrediuntur extranei de impies justi de avaris benigni de incontinentibus casti de terrenis incipiunt esse celestes quae autem est ista mutatio nisi dextere excelsi Quoniam filius Dei venit solvere opera diaboli, et ita se nobis nosque in sibi, quod Dei ad humana decensio, fieret hominis ad divina, Provectio. In hac autem delectissimi misericordia Dei, cuius erga nos magnitudinem explicare non possumus, multa solicitudine precavendum est Christianis, ne diabolicis iterum capiantur insidiis, eistem rursum quibus renuncia verunt erroribus implicentur non enim desinet hostis antiquos transfigurans se in angelum nucis deceptionum laqueos ubique pretendere et ut quoquo modo fidem credentium corrumpat instare novit cui adhibeat estus cupiditatis cui illecibras gule ingerat cui ad ponat incitamenta luxurie cui infundat virus invidiae novit quem errore conturbet quem gaudio fallat, quem me tu oprimat, quem admirazione seducat, omnium discutit consuetudinem, ventilat curas, scrutatur affectus, et ibi causas querit nocendi, ubi quemque viderit studiosius occupari habet et in multos ex aes quos tenacius obligavit aptos artibus suis quorum ad alios decipiendos et ingenius utator et linguis per istos remedia egritudinum indicia futurorum placationes daemonum et depulsiones promituntur umbrarum adun se et illi qui totam humane vitae conditionem de stellarum pendere effectibus mensiuntur et quod est aut divinae voluntatis aut nostrae in declinabilium dicunt esse fatorum. Quae tamen ut cumulatius noteant, spondent posse mutari, si illis, quae adversantur, sideribus supplicetur, unde commentum impium sua ratione destruitur, quia si predicta non permanent non sunt fata me tuenda si permanent non sunt astra veneranda de talibus institutus etiam illa generatur in pietas ut sol in in diurne luces exorgens aquibus nam incipientioribus de locis eminentioribus adoretur quod non nulli etiam christiani ad eo se religiose facere putant ut priusquam ad beati patri apostoli basilicam quae uni deo vivo et vero est dedicata perveniant superatis gradibus quibus ad subgestum aree superiores ascenditur, converso corpore ad nascentem se solem reflectant, et curvatis cervicibus in honorem se splendidi orbis inclinent, quod fieri partem ignorantiae vitio partem paganitate spiritu multum tabescimus et dolemus quia et si quidam forte creatorem potius pulcri luminis quam ipsum lumen quod est creatura venerantur abstinendum tamen est ab ipsa specie huius officii quam cum in nostris invenit qui deorum cultu reliquit nonne hanc secum partem opiniones vetuste tam quam probabilem retentabit quam christianis et impius viderit esse communem habitiatur ergo a consuetudine fidelium damnanda perversitas nec honor uni deo debitus eorum ridibus qui creaturis serviunt miseatur dicere in scriptura divina dominum deum tuum adorabis et illi soli serviet et beatus Job homo sine querela, ut ae dominus et continent se ab omni re mala. Nunquid vidi inquid solem cum fulgeret, et lunam incedentem clare, et laetatum est cor meum in abscondito, et osculatus sum manum meam, quae est iniquitas maxima et negatio contra Deum altissimum, quid autem est sol, quid est luna, nisi visibilis creature et corpore e lucis elementa, quorum unum maiores claritatis aliud minores est luminis, Sicut enim alia diurna, alia nocturna sunt tempora, ita diversam in luminaribus qualitatem creator instituit, cum tamen priusquam hec fierent, et dies sine solis officio, et noctes sine lune ministerio precesisent. Sed conde bantur ista ad faciendi homines utilitatem, ut rationale animal nec in distinctione mensium nec in recursu anorum nec in denumeratione temporum falleretur cum per inequalium horarum impares moras et dissimilium ortuum signa manifesta et annos sol concluderet et menses luna renovaret. Quarto namque ut legimus die dixit Deus fiam luminaria in firmamento celi, et lucian super terram, et dividant inter diem et noctem, et sint insignia et tempora, et in dies, et in annos, et sint in firmamento celi, ut luciant super terram. Expergiscere, o homo. Et dignitatem tuae agnosce nature. Recordare te factum ad imaginem Dei, quae etsi in Adam corrupta, in Christo tamen est reformata. Utre, comodo utendum est visibilibus creaturis, sicur uteris terra, mari, celo, aere, fontibus atque fuminibus. Et quid quid in eis pulcrum atque mirabile est, refer ad laudem e gloriam conditoris. Noli esse deditus e illumini, quo volucres et serpentes, quo bestie et pecotes, quo muscae, delectantur et vermes. Lucem corpoream sensu tange corporeo. Et totum mentis affectu illud verum lumen amplectere. Quod illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Et equo dicit profeta accedite ad eum et illuminamini et vultus vestri non erubescent. Si enem templum Dei somus et spiritus Dei habitat in nobis, plus est quod fidelis quisque in suo habet animo, quam quod miratur in celo. Non itaque nobis dilectissimi hoc, aut indicimus, aut suademus, ut despiciatis opera Dei, aut contrarium aliquid fidei vestre in his quae bonus bona condidit estimatis sed ut omni creaturarum specie et universo mundi huius ornatu rationabiliter et temperanter ut aminim quae enim videntur sicut aed apostolus temporalia sunt quae autem non videntur aeterna sunt. Unde, quia ad presentia sumus nati, ad futura autem re nati, non temporalibus bonis dediti, sed aeternis simus intenti, et ut spem nostram possimus propius intueri, in ipso sacramento natalis domini cogitemus quid naturae nostrae gratia divina contulerit audiamus apostolum dicentem mortui enim estis et vita vestra abscondita est cum Christo in Deo cum Christus apparuerit vita vestra, tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria. Qui vivit et regnat cum Patre et cum Spiritu Santo in saecula saeculorum. Amen.